Atzo, azaroako geita bost, Bilboko udaltzaingoak ilegalki eta violentziaz desalojatu zuen San Francisco hausoko bizilaguna den sindikatuko kide bat. Kide hori San Francisco kaleko amazortzigarren zenbakian bizi zen, Blackstone Funds putrearen jabetza den etxean. Atzo, beste behin, ikusi izan genuen Bilboko udalak nola usten dituen kale gorrian hausokideak, geroz eta etxe bizitza gehiago usteko espekulatzaia handien eskuetan ondokoak izan ziren gertakizunak. Arratzaldeko bostetan, uniformez jantzitako matoi talde batek gure kidearen etxeko atea bota zuten Bilboko udalaren aginduz. Kidea identifikatu eta kalegorrian gorrian utzi zuten. Argi dugu eskuartze terrorista hau Bilboko udalak aurrera daraman pobreen aurkako gerraren baitan kokatzen dela. Eta zehazki, egoera zaurgarrienean aurkitzen diren horien aurkako gerraren baitan. Gazte migratzaien aurkako gerraren baitan zehazki atzoko desalojoa klase arteko gerraren baitako ekintza baita. Baina ez hori bakarrik. Arrasakeria instituzional eta supre supremasismo polizial ekintza ere bada. Parean pertsona arabiar bat aurkitu izan ez balute, ez luketa inbesteko segurtasunez eta gabetasunez jardungo. Hori oso argi dugu. San Francisco hausuan etxe bizitza arazoa infernu bilakatzen ari da desjabetu ontzat. Inbertitzaia handiek eta funtz putrek, hauso honetan aurkitu dute urrezko arrautzak erruten dituen oioa. Duela urte batzuetatik ona, ikusten ari gara nola pasatzen dituzten, nola pasatzen diren geroz eta etxe bizitza gehiago sujetu hauen jabetza izatera, eta ondorioz nola usten dituzten geroz eta bizilagun gehiago kalean. Soik asken hilabetea kontutan hartuta, badakigu gutxien eziru etxe gabetze eman direla San Francisco auzoan eta dozenaka pertsona beren bizitokitik kanporatu dituztela Global Pantelaria edo Blackstone bezalako funtzputreek. Igi ezinen sektoreko munstrua den Blackstoneen kasua, eskandalagarrietan eskandalagarrienetarikoa da. Zer esanik ez, krisi eta langile klasearen pobretze garaiotan. Bere igi ezinen ondareak irureunda hogei mila milioi dolarreko balioa dauka eta Espainiako estatuan milaka etxe bizitza ditu. Are, helburu espekulatzaiekin kudeatzen ditu formalki estatuaren jabetzakoak diren hainbat etxe bizitza. Zarep kasu ezagunarekin egiten duten bezala, adibidez. Bere ondarea etengabe ari da azten. Eta era berean, etengabe ari da azten jendilaje honen interesengatik etxerik gabe geratzen ari den pertsona kopurua. Horixe dugu atzoko etxegabetzaren lehen erantzulea. Blackstone funtz putrea gure ausoak erosten eta gure miseriarekin irabaziak ateratzen ari den putre sarraski jalea. Baina atzoko etxegabetzearen egiazko erantzule politikoa bilboko udala da. Bere udaltzaingoa izan zen gure kidearen etxeko atean aurkeztu zena. Matoi taldea bailitzan. Beraiek izan ziren aurrean zeukatena pertsona gazte eta migratzaia zela ikustean, gure kidea kaleratzeko legeak nahieran hautsi zituztenak. Nazi kuadrilla baten violentzia berarekin beraiek izan ziren agindu judiziali gabe, irekitako prozedurari gabe, modu violento eta kriminalean, atea ostikadaka botatzea erabaki zutenak, zeren, zera xola dio, moro bat gehiago kalean. Zentzu horretan, Bilboko udala interpelatzen dugu, etxe gabetze honen erantzule politiko gisa. Eta horregatik, udalari gurekidearen zako aterabidea eta alternatiba habitazionala exikitzen dizkiogu. Uneotan, une kalegorrian aurkitzen baita indar eskendu diguzuen den dena berreskuratzera goaz. Eta ez dugu amorerik emango lortu arte. Beren jabetzak edo gure bizitzak, ez dago erdibiderik. Oh, oh. البارحة على 25 آه، نوفمبر الشرطه طردت احد الاصدقاء بدون اي حكم قضائي لان المنزل تملكه احد احد الابناء والبلديه ارسلت الشرطه لطرد الشخص الذي يسكن هناك ليعيش في الشارع مثل الكثير من الناس والبارحة على الساعه الخامسه الشرطه اتت من امر بامر من البلديه بدون اي امر قضائي ودمروا الباب ثم اخذوا وثائق الشاب ورموه في الشارع هذا شيء واضح انه تهجير قسري للناس الضعفاء الشباب المهاجرين وهذا ما يسمى بعنصرية الدولة وهذا لأنه عربي لا يهمهم أمره وكما نعرف أن الشارع سان فرانسيسكو فيه الكثير من المشاكل السكن وهناك حملة ممنهجة من الأبناء لشراء المنازل وإعادة بها وترك العائلات الفريقة في الفقيرة في الشارع تعاني وفي آخر ثلاثة أشهر الأخيرة تم رمي ثلاث عائلات إلى الشارع وكما هو معروف أنهم يشترون المنازل ويرفعون أثمنة السكن ويقسمون ظهر الناس الفقراء وأيضا البلدية مسؤولة عن هذه المعاناة لأنهم هم من يرسلون الشرطة وهذا بدون أي حكم قضائي ولهذا نطلب حل من أجل صديقنا الذي في الشارع وما أخذ منا سنحارب من أجله لإرجاعه Ayer, 25 de noviembre, la policía municipal desalojó ilegalmente y de forma violenta a un vecino del barrio de San Francisco. Ilegalmente y de forma violenta. Compañero del sindicato, que residía en un piso de la calle San Francisco, número 18, propiedad del fondo buitre Blackstone. Ayer pudimos ver, una vez más, cómo el Ayuntamiento de Bilbao deja a vecinos y vecinas en la calle, para dejar cada vez más viviendas en manos de la gran especulación inmobiliaria. Estos son los hechos. A las 5 de la tarde de ayer, un grupo de matones uniformados, bajo órdenes del Ayuntamiento de Bilbao y sin ninguna orden judicial, tiraron abajo la puerta de nuestro compañero, identificándole y dejándole en la calle. Tenemos claro que esta actuación terrorista se inscribe dentro de la guerra contra los pobres llevada a cabo por el Ayuntamiento de Bilbao, y en particular la guerra contra aquellos que se encuentran en situaciones más vulnerables, como los jóvenes migrantes. Porque el desalojo de ayer es un acto de guerra de clases, pero es también un acto de racismo institucional y de supremacismo policial. Si no se hubieran encontrado delante a una persona árabe, estamos seguras de que no hubieran actuado con tanta seguridad e impunidad. En el barrio de San Francisco, el problema de la vivienda se está convirtiendo en un infierno para las desposeídas. Grandes inversores y fondos buitre han encontrado en este barrio la gallina de los huevos de oro. Ya desde hace años estamos observando cómo cada vez más viviendas pasan a ser propiedad de estos sujetos, que están dejando a cada vez más vecinas en la calle. Solo en los últimos meses tenemos constancia de al menos tres desahucios en San Francisco y una, y una decena de personas que han sido arrancadas de sus casas por fondos buitres, como Global Pantelaria, Panelaria o Blackstone. El caso del negocio El monstruo inmobiliario Blackstone es uno de los más escandalosos, todavía más en estos tiempos de crisis y empobrecimiento de la clase trabajadora. Su patrimonio inmobiliario asciende a 320.000 millones de dólares y tienen decenas de miles de pisos en el Estado español, donde además gestionan de forma especulativa hasta viviendas que formalmente son de propiedad estatal, como el conocido caso de la Sareb. Su patrimonio no deja de crecer, como tampoco deja de crecer el número de personas que se quedan sin hogar por los intereses especulativos de esta gentuza. Aquí tenemos al primer responsable del desalojo de ayer, el fondo de inversión Blackstone, ese maldito buitre carroñero que está comprando nuestros barrios y saca beneficios de nuestra miseria. Pero el verdadero responsable político del desalojo de ayer es el Ayuntamiento de Bilbao. Fue su policía, municipal la que se presentó en la puerta de nuestro compañero como si de matones se tratase, fueron ellos quienes cuando vieron allí que vivía una persona joven inmigrante, se saltaron la ley a sus anchas para echar a la calle a nuestro compañero, con violencia digna de una panda de nazis. Fueron ellos quienes, sin orden judicial ni ningún procedimiento abierto, decidieron tirar la puerta a patadas, de forma violenta y criminal. Porque ¿qué más da? Un moro más en la calle. En este sentido, es el Ayuntamiento de Bilbao a quien interpelamos como responsable político de este desalojo, y es el ayuntamiento a quien exigimos que dé una solución y una alternativa habitacional a nuestro compañero, que ahora mismo se encuentra una vez más en la calle. En este sentido, solo nos queda decir que vamos a recuperar todo lo que nos habéis arrebatado y no vamos a parar hasta conseguirlo. Sus propiedades o nuestras vidas. No hay término medio. defensa, su buena violencia. Urrea su defensa. Urrea usó defensa. so ez da negozioa su ez da negozioa Ez da negozioa, ez da negozioa Bueno, gente, pues es que ricasco por, por haber venido y por favor, pues lo de siempre, estar atentas a próximos llamamientos que podamos hacer, porque bueno, este caso ha sido escandaloso, como otros muchos más, y tendremos que seguir denunciando. Es que ricasco.